bost egunoz, Kronika Libre. Eta egunkuan agiaz mintzatuko gia. Badakigu hoentako importantzaikula agia eta berbada guano habu heben uskal herrian eta eniz hasiko veganoen alteko diskurtso baten egiten benahale gue agi kontsumoaz kongo gogozkatu behar gynuken agikilo bat egiteko behar dia zazpi kilogramo bihi. Eta dila berroita hamar urte, eh, beno bost aldiz hagi habo kontsumitzen behitugu edo jabiltan dutugun sohuer edo zein ekei ezartan ahaldia emaitzen goazteko edo bost aldiz soho habo jabiltan dutugu eta hurren egiteko oihanak dutugu usut almusten. Adibide bat emaite arren, Greenpeace aena beha behi haskuntza Amazoniako oihanaen dejagertziaen euneko lautan hogeiaen kausada. Arazo bat bada animaleta koradian ekoizpen sobea kontsumitzen behitutugu eta ez da hartze behar jaskuntzak otogusiak beno gaz sortzen dielak eta gaz hoike eh, eh, e, zer delako hoi bedo behotegi efektia sortzen dielaik. Hau dela, Arjen Hoxtra en abea herbeeretako zientzia lai baten abea stek bakar baten ekoizteko behar dira lau mila boste hun litra hur Bon, jakit ez, eh, kontsumitzen dugula, hiuehuntan hogei mila tona behi agi urtian mundian, eta behardiela, eh, kajik hama hiu mila bostehun litro hur kilo agi gori baten ekoizteko, estimatzen ahaldugu, jabilten dugula, lau mila hiuehuntan hogei mila hur litro hamburgesak urte osun jateko pradaen ukeiteko. Eta jente sumait, esto naziko balin badutut e, eh, ohitasi behar da, hur edangarria araro den gaizabat delan. Odean bostaldiz agi habo, jaten balin badugu, eho behar dia bostaldiz animale habo, hiltegietan, sortzen dien arazuekin. Ez dugu maulekua horitazi behar balin ba. Eta hoik hasi behar, eta hoik hasi behar dia, ebai hoik eta horrentako leku habo, uken behar da, bai hentzan haien koizteko, bai kabalen hasteko. Hiltegia aipatutut benabo, ruien barnen bada postu bat, bien-être animal de et animalen ongi satia justoki miliu kabale frantzian egun os. Geo behar bada animalen erraiteko maneak Ipatu gabe, nazio arteko minbiziaren inkerketa zentruaen ABA, txerikiak eta balinba agi gorria minbizia ekarten du. Edota kanzerigen edelakoak dia, eh, frantzezez. eta an frantzian, berrogeita 2000 pertsonek kolorektal minbizi bat ukendu, partizkulaski hen agi eh, kontsumoa gatik. eta transformatug den cardiovasculaire, sobea jatiak hypertension, kardiovaskulera, kolesterola, obesitatia hipertensioa, osteoporosa, diabeta, kalkul biliaire, polyarthrite poliartrita ta delakoa eta hobena bumunaen funtzionamentia ebai trabatzen Jaiburtzeko, hainbeste agi jatien jarraikitzia ez da izigarri ekologikoki, bena osagarrien aldetik ebai ez da idei huna, bena bon, guemendian, eh, edo guemendian eta hartutako norabide politikoak, logikoak balin bazien, ez gynuke balin ba mundu kapitalista hunen, huntan jarraikiko eta transizio ekologikoa ba, balin ba aspaldidanik eginik izan entzen. Oste gynoz, Kronika Libre! Kronika Libre! We'll